Szeretném felolvasni nektek az első három verset a János 21-ből. I would like to read the first three verses of John chapter 21. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Igernek hívnak, és Nátánél, a Galilei Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül meg még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is megyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this uh, way he showed himself. Simon Peter, Thomas called uh, Didymus, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and the two others of his uh, disciples were together. Simon Peter said to them, I'm going fishing. They said to him, We are going with you also. They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. A Tiberiás tenger az megegyezik a Galileai tengerrel. Uh, the Sea of Tiberias is the same as the uh, Lake of Galilee. Ugyanezen tót hívják Genezáreti tónak. This very same lake called uh, the Genezáreti restful És Péter úgy dönt, hogy elmegy halászni. So Peter decides to go fishing. Ez volt az ő régi foglalkozása, halász volt Galileából. This was his uh, previous occupation. He was a fisherman. És emlékezzetek, a legutolsó eset, amikor Péterről olvastunk, egy kudarc volt, amikor elárulta Jézust. And uh, the last time we read about Peter was uh, a, failure because he denied Christ. És Péter úgy döntött, hogy ebben a bizonytalanságban, amiben ő akkor volt, visszamegy a régi életéhez. And he decided in his uncertainty that he will go back to his old life. Gyakran a bizonytalanság visszavisz minket azokhoz a dolgokhoz, amiket már megszoktunk, a régi, régi jó bevált dolgok. Sometimes sometimes this uncertainty uh, takes us back to our old life and to the things that we got used to. De az az élet az már üres volt Péter számára. But that life was uh, empty for Peter. Nem volt már semmi se a régi. And nothing was uh, in the old way. Péter mondta a Jézusnak, hogy hova máshova mehetnék, csak te nálad vannak az élő igék. Peter told Jesus that uh, uh, where can I go since the life of uh, word is with you? Sőt, azt mondta neki Jézus, hogy nélkülem, Péter, tanítványoknak mondta, nélkülem semmit sem tudtok tenni. Hát Jézus mondta a tanítványoknak, and és Péternek is. And Jesus told the disciples, and he told Peter also, that without me you can do nothing. Péter visszamegy halászni, és nem fognak semmit. So Peter goes back uh, uh, fishing and he uh, catch is nothing. És nem tudom, mi üresebb a háló, vagy Péternek a szíve. And I don't know which is more emptier, the net or Peter's heart. De Péter egy igazi vezető. But Peter is a, a true leader. Oda szól a tanítványoknak, fiúk, én megyek halászni. He uh, tells the disciples that uh, I'm going fishing. Feladom, megyek vissza. I give up and I go back. És követik őt. And they follow him. Ez a veszély a vezetői ha valakit Isten megajándék az, hogy vezető legyen, hogy jobban rosszban mennek utána az emberek. This is a danger of being a leader that people are uh, going after that person in good and bad. És amikor Péter beszáll a hajóba, akkor emlékezhetett valamire, járt már ezen a helyen. And when Peter gets into the boat, he can remind, uh, remember something because he's been there before. Volt már ebben a hajóban Jézussal is he's been uh, uh, in that boat before with Jesus. Emlékeztek, mondtam, hogy Jézusnak negyedszer kellett kinyúlni a Péter felé. Uh, remember that uh, it was the fourth time that Jesus had to reach out to, to Peter. A Lukács 3, vagy Lukács 5-ben olvassuk azt az esetet, ami három évvel ezelőtt történt, amikor Jézus kinyúlt Péter felé. In Luke chapter 5, uh, we read uh, a story that happened uh, three years before this, when uh, Jesus uh, called Peter. Lapozzatok a Lukács 5 egy pár uh, percig itt töltünk időt, hogy lássuk, hogy mi történik Péterrel. Please turn to Luke chapter 5 and we spend a couple minutes here. Péter egy nagyon kemény fickó. Peter is a very tough guy. Mindig magára számított, ő volt a ügyeletes legjobb. Uh, he was always relying on himself and he was uh, uh, the so-called best. És mindeközben azt látom, hogy Jézusnak mennyi szeretete volt Péter felé, mennyi türelme volt. And I see uh, how much love Jesus had toward Peter and how much the patient. Én Pétert rúgtam volna ki elsőnek a csapatból, ha én vagyok Jézus. If I were Jesus, I would have kicked Peter out of the team. De Jézus nem ezt tette, és ez annyira bátorító. But Jesus, Jesus didn't do this, and it is so encouraging. A Lukács az első három igévers. Uh, Luke chapter 5, uh, the first three verses. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tópartján állt meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Amikor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy, egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Tudjátok, itt, ha valaki halászik, kimegy a, a, vízre, és utána visszajön, utána következik a leg, az a rész, amit a legjobban utálnak a halászok csinálni. So when someone uh, goes fishing, then he uh, goes out to the lake and uh, then comes back, and then the worst part starts. A halakat borítja egy ilyen nyálka. Because the fishes are covered with this uh, uh, ugly slime. Slime. És miután kifogják a halakat, ez a, ez a nyál rákerül a hálóra. And after they uh, catch the fish, uh, this slime uh, <laughs> gets uh, onto the net. És ha ezt nem szedik le a hálóról, ez teszi a hálót. And if they don't uh, uh, take it off or wash it off, uh, it will ruin the net. Ezért kell a halászatnak utána jó alaposan lemosni a hálót. So that's why the fishermen uh, need to wash the net. És itt van Péter és a csapata, és mossák a hálójukat. So Peter and his team uh, is here and they are washing their net. De az ötös versben olvashatunk egy, egy, egy érdekes dolgot, azt olvassuk az ötödik versben, hogy Simon Péter ezt mondja Jézusnak, hogy nem fogtunk semmit. Uh, but in uh, verse 5 we read uh, an interesting thing when uh, Peter says to Jesus that we um, we caught nothing. Nem fogtak semmit. They didn't catch anything. Minek mosták a hálóikat? Why were they washing their nets then? Ha semmit sem fogsz, a legjobb dolog legalább abban az, hogy nem kell elmosni a hálókat. The best thing in uh, catching nothing is that you don't have to wash your nets. Kijönnek az emberek, Péter a főnök, és arra készülnek, hogy hazamehetnek. Uh, so pe uh, people come out and Peter is the boss and they think they can go home. És rájuk parancsol, hogy mossátok a hálókat. But he orders them to wash the net. De Péter, nem fogtuk semmit. Mosnátok a hálókat. But Peter, we caught nothing. I don't care, wash the net. Fenn kellett tartani a látszatot. Uh, they had to um, uh, pretend as if they are. Senki nem fogott aznap halat. No one caught uh, uh, anything. De ha valaki látta Pétert és a csapatát, azt gondolta, hmm, ők fogtak aznap. But uh, when someone saw Peter and his team, uh, they thought that, oh, they caught something. Ők az egyetlenek. They are the only ones. Péternek mindig bizonyítania kellett. Peter always had to prove something. Péternek kellett a legjobbnak lenni. Peter needed to be the best. Ő volt a főnök. He was the boss. Pont ez volt az a dolog, ami gátolta abban, hogy Jézus használja őt uh, this was the very thing that uh, uh, hindered him uh, uh, from, from being used by arra, arra jár Jézus, és beszáll egy hajóba. Na kinek a hajójába száll be? Uh, Jesus goes by and he gets into someone's boat. And uh, who, whose boat he gets into? Péterébe. Into Peter. És arra kéri, hogy menjen ki a tóra, és hadd tanítsa az ő uh, csónakjából a sokaságot. And he asked Peter uh, to, to go uh, to the lake so that he could uh, teach the, uh, the multitude. Jézus igazi mestere annak, hogy hogy kapjon el valakit, hogy hogy tudja őt tanítani. Jesus is a real master of catching someone so he can teach that person. Ott van a hajóban Péterrel, tanítja a sokaságot, de elsősorban Péterhez beszél. So uh, Jesus is there teaching the multitude, but uh, truly he is speaking to Peter. Péter és Jézus együtt a hajóban. Peter and Jesus are together in the boat. És bizony, amit Jézus tesz, az, az egy fontos lépés mindannyiunk életében. Tanítja az igét, mert a mi hitünk az ebből származik, az ige hallásában. And what uh, Jesus does, he is a very uh, important uh, uh, step because uh, it is very important for us as well to hear the word because uh, our faith comes uh, from hearing the word. nem viszi ki Pétert egyből a mélybe, hanem ott vannak kint közel a parthoz. And he doesn't take Peter to uh, the into the deep uh, water, but they are near uh, to the shore. De az a terve Jézusnak, hogy mélyebbre viszi Pétert but uh, uh, the plan of Jesus is that he will take him deeper. Hogy emberhalászt farag belőle. And he will make him a fisher of men. Mert olvassuk az Ézsaiásban, hogy az, az Isten nem olyan, aki a pislákoló mécsest eloltja, mert a gyenge nácálat eltöri. Because we read in Isaiah that God is not a God who um, puts out uh, the little candle or breaks the uh, thin um, rendben. Az első feladatot megadja Jézus Péternek a negyedik versben. So in verse 4, uh, Jesus gives the first task to Peter. Miután hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evez a mélyre, és vessétek ki a hálótokat fogásra. When he had stopped speaking, he said to Simon, Launch out into the deep and let down your nets for a catch. Tudjátok, itt, itt lehetett egy kis problémája Péternek here Peter could have uh, a little problem. És uh, a dilemmája az, hogy elég sokan figyelik őt e közben. And his problem was that many people were uh, watching him. Hogy egy egész tömeg áll a parton. And there is a whole multitude of people. Figyeljetek meg a következő mondatot. Pay attention to the next sentence. Mester, egész éjszaka fáradtunk, ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szabadra mégis kivetem a hálókat. Master, we have toiled uh, all night and caught nothing. Nevertheless, at your word I will let down uh, the net. Én azt gondolom, hogy Péter az első rész suttogta. I think, Nem fogtunk semmit, Jézus. I think uh, Peter was uh, whispered. whispered the first part of the sentence. De a másikat jó hangosan mondta. But uh, he uh, said aloud, De a te szavadra kimegyek. Kivetem a hálót. At your word I will let down the net. És nézzétek meg a hatodik versben, amit olvasunk. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömegű halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Verse 6. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Óriási mennyiségű halat fogtak ki. A huge amount of fish they caught. Ez történik, amikor Isten megkér egy embert valamire, és az megteszi. This is what happened when God asks someone to do something and he acts upon it. Sokszor pont a büszkeségünk áll az ellené, hogy Úram, én nem teszem meg, amit te mondasz. Micsoda bolondság ez. And sometimes our pride hinders us from doing what uh, God says. És Péternél pont a büszkeség tartotta vissza, hogy kövesse Jézust. And uh, uh, uh Peter's pride uh, hold him back or held him back for, from uh, following Jesus. De most megteszi, amit Jézus mond. But here he does what uh, Jesus tells. És a halai, vagy a hálói megtelnek halakkal. And uh, his uh, net uh, are full of fish. Hogyan történt ez? How did it happen? Hogyan töltötte meg Jézus Péter hálóját? How did Jesus uh, fill um, uh, Peter's net? halak, halak 20 méteres körzetben, mindenki ugorjon be Péter hálójába species species in 20 uh, meters uh, district come and jump into Peter's net. És így ugrálnak be a halak a háló. And the fishes are jumping into a halak engedelmeskednek az Úrnak. The fishes are obeying Jézus hív minket, megyünk. Jesus is calling us, so we go. És megtelt a háló halakkal. And uh, the net was uh, full of fish. Emlékeztek Jónásra? Do you remember Jonah? Isten azt mondta Jónásnak, hogy menj el Ninivébe és prédikálj. God told Jonah to go to Nineveh and preach there. Nem. No. Jónás, menj el Ninivébe és prédikálj. Jonah, go to Nineveh and preach there. Nem. No. Jónás, nem. Jonah, no. Elszaladt pont az ellenkező irányba, amire Isten mondja. And he ran uh, to the uh, the opposite direction. Míg a, míg, egy, míg a tengerben nem találja magát. And he ran until he found himself in the sea. És Isten megint hív egy halat. And uh, God uh, calls a fish again. Valami nagy hal a körzetben jöjjön. A big fish somewhere around come. Jövök, jövök. I'm coming, I'm coming. Istennek engedelmeskedett. Uh, it was uh, obeying to God. És elnyelte a profétát and uh, it swallowed the prophet. Ne rágd meg, ne rágd meg. Don't chew on him. És emlékeztek Bálámra? Do you, do you remember Balaam? Az engedetlen profétára. Uh, the disobedient prophet. Hogy szólt Isten ez a profétához? How did God uh, uh, speak to this prophet? Egy szamarat használt. He used a, uh, a donkey. Nincs olyan élőlény a Földön, akit Isten le tudna használni there's not a living being on the earth uh, that God could not use. Ezt a leckét tanítja Jézus Péternek. Jesus is teaching this lesson to Peter. Péter, kerülj ki az útból, ne magadra nézz. Peter, get out of the way and don't look uh, uh, on, on yourself. Péter elkezd hallgatni Jézus szavára. Peter starts to listen to Jesus' word. Elkezdi levenni a szemét saját magáról and he starts to take his eyes off himself. És ez változáshoz az ő életében. And this brings a change into his Azt mondta Péter, hogy hova máshol mehetnénk, csak utána tudok menni. Then Peter says, like, uh, where else I could go. Itt, itt egy halébredés van, a halak ugrándoznak a hálóban. Uh, here's an awakening of fishes, and they are jumping into the net. Uh hetedik igevás. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. So they signaled to uh, their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats, so that they began to sink. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta előtt, és azokat, akik vele voltak és segítettek. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he and all who were with him were uh, astonished at the catch of fish which they had taken. Mit tett Jézus? What did Jesus do? Nem várta meg, hogy Péter jöjjön hozzá. He, did, he didn't wait on Peter to come to him. Jézus beszállt Péter hajójába. Uh, Jesus got into Peter's boat. Jézus vállalta, hogy beszéli azt a nyelvet, amit Péter megért. And Jesus was willing to speak the language that Peter understood. És itt azt olvassuk, hogy a halászok meg voltak döbbenve. And here we read that the fishermen were astonished. Semmit sem tudott volna más tenni Jézus, ami jobban elkapja az ő figyelmüket, mint amit itt olvasunk. Jesus could not have done Uh, anything that would uh, uh, catch their attention more than this. És azt mondja Péter, hogy menj el tőlem, én bűnös ember vagyok. And Peter says that depart from me, for I am a sinful man. És ebben a pillanatban kapja meg az elhívását Jézustól. Én emberhalászát teszlek téged, a tizedik vers. And verse 10, he receives his call from Jesus um, when he says, uh, Don't be afraid, from now on you will catch men. És ezután Péter megy Jézus után. And after this, uh, Peter follows Jesus. Szerintem szükség van rá, hogy olvassuk a Lukács 5 hogy értsük, hogy mi történik a János 21-ben. I think it's important to read Luke chapter 5 in order to uh, understand uh, John chapter 21. Újra ott vannak a hajóban, és újra nem fognak semmit. They are there at the uh, boat, and they uh, don't catch anything. A tanítványok általában, amikor látjuk őket halászni az új szövetségben, semmit sem fognak, amíg Jézus meg nem érkezik. When we see the disciples fishing in the New Testament, they don't catch anything until Jesus arrives. Üresek a hálók. The nets are empty. És most a szívek is üresek. And now the hearts are empty as well. Péter és a tanítványok eljutottak már arra a helyre, hogy megtapasztalták, hogy biztonság egyedül a kapcsolatukban van Jézus Krisztussal. Peter and the others got uh, to a place where they realized that there's, uh, they have safety only in their relationship with Jesus. Hogy ha nincs Jézus a hajóban, akkor nincs biztonság. Because if Jesus is not there, there is no uh, safety. Ha nincs Jézus a hajóban, nem fognak semmit. And if Jesus is not in the boat, they catch nothing. És lássátok meg, hogy milyen, nekem ez nagyon tetszik, hogy mennyire egyszerű ez a történet. Olyan embereket vágyott használni Isten, akik még halászni sem tudtak. Még azt se tudták csinálni, mert foglalkozásuk volt. I think it's a very good story because God chooses to use men who couldn't even fish. Nem tudták a saját szakmájukat se csinálni. And they couldn't even uh, uh, do their jobs. De Péternek ez egy emlékezetes hely volt. But it was um, But it was a place of remembrance for Peter. Három évvel korábban itt hívta el Jézus. Because uh, three years uh, ago Jesus called him uh, Peter, here. Peter, evez mélyebbre. Peter, go deeper. deeper. És Jézus vágya volt most itt a János végén, hogy ugyanarra a helyre hozza vissza Pétert, ahol akkor volt. And uh, Jesus' desire was to uh, take Peter back to the same place where Péter ugyanazon a helyen találja magát Jézus előtt, mint akkor volt. And Peter finds himself at the very same place before Jesus where he was. Miért van ez így? Why is it so? Mert Jézus megmutatja, hogy az ő szíve nem változik. Because Jesus shows that his heart does not change. Hogy Péter nem esett ki az ő szeretetéből. And Peter didn't fall out of Uh, from his love. Sőt, az, hogy Jézus akarja használni Pétert. But uh, he wants to use Peter. 21. János 21-ből a 4-estől a 6-os versekig olvasom. Uh, John chapter 21 from verses 4 to 6. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban uh, nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami enni valótok? Ő így válaszolt nekik, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót, a hajó jobb oldalán is találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. But when the morning had uh, now come, Jesus stood on the shore. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Then Jesus said to them, Children, have you any food? They answered him, No. And he said to them, Cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw it in uh, because of the multitude of fish. Jönnek visszafelé, egy kudarcalan este után nem fogtak semmit, mennek a part felé. So uh, they came back from uh, an unfruitful night because they uh, caught nothing. És Jézus ott áll a parton. And Jesus stands on the shore. Nincsenek már messze, alig 80 méterre, de mégse ismerik föl, hogy Jézus az and they are not far from the shore, maybe uh, 80 meters, but still they don't recognize Nem ismerik fel. They don't recognize him. Jön egy egyszerű utasítás Jézustól, vessétek ki a hálótokat a másik oldalra. And a simple order comes from Jesus that cast uh, the net on the other side. Jézus, ez nem logikus. Egész éjjel haláztunk, és nem fogtunk semmit. Jesus says it, it is not logical, logical because we were fishing all night and we caught nothing. Jézus, mi halászok vagyunk, te ács. Jesus, we are fishermen and, and you are a carpenter. Ez nem logikus. This is not logical. De azt olvasjuk, hogy a tanítványok kivetették a hálójukat. But we read that the disciples cast the net. És a halak beleugráltak újra a hálóba. And the fishes uh, jumped into the uh, net again. Halak, halak, gyertek ide ennek az embernek a hálójába. ugye? Hú! <laughs> Fishes, fishes come into this man's net. A halak engedelmeskednek. So uh, the fishes uh, obeying. És megint obeying. az engedelmesség meghozta az eredményt. And uh, obedient uh, uh, produced its fruit. És milyen pici volt a különbség, csak gondoljátok végig. Uh, the difference was very little. Pont egy hajónyi szélesség választotta el, egyszerre az egyik oldalra vetették ki a hálóikat, egyszer meg a másikra. And uh, because the, uh, the, the distance was only uh, a boat wide, long, mm -hmm. and they cast uh, the net on the other side. De azt gondolom, hogy a siker nem a hal fogásban volt, hogy hol mennyi halat fogtak. But I think uh, the success was not in catching fishes de a siker az az engedelmesség volt. But in uh, obedience. Nincs titok, nincs titkos módszer. There is uh, no secret and no secret uh, method. Jézus az engedelmességre hív minket. Jesus calls us to be obedient. És uh, olvassuk tovább a 7. és a 8. And Let's read on verse 7 and 8. Ekkor odaszólt Péterhez az, az, az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az, amikor Simon Péter meghallotta, hogy az úr az magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parton. Csak mindegy 200 könyökire, és kivonták a hálókat a halakkal. Therefore the disciples whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment for he had removed it, and plunged into the sea. But the other disciples came in the little boat, for they were not far from the land, but about two hundred cubits, dragging the net with fish. Jézusnak a feltámadása után más külseje volt. Uh, Jesus had a different, different appearance after his Az resurrection. alapján nem ismerték fel. And according to that, he couldn't, they could not recognize. Amikor szólt hozzájuk, a hangja alapján nem ismerték fel. When he spoke to them, they could not recognize him after his De abban a pillanatban, hogy megtörténik a halfogás, azt mondják, ez Jézus. But after the catching of the fish, they uh, recognize that it is Jesus. Az Úr az, egyszer már ezt megtette. Uh, it is the Lord because he had He has done this before. És nézzétek meg Péter reakcióját. And uh, look at Peter's reaction. Első alkalommal a Lukács 5-ben úgy reagált, hogy Uram, távozz tőlem, én bűnös ember vagyok. In Luke chapter 5, he reacted uh, by saying that, Depart from me, for I am a sinful man. Most pedig, amikor meglátjuk, beleveti magát a tengerbe, és úszik ki, hogy találkozom vele. But now when he sees him, he jumps into uh, the sea and uh, swims uh, to Jesus. Isten szeretete uh, vonja őt, Pétert. The love of Jesus is drawing him. Péter újra ugyanazon a helyen van, amikor az előbb olvastunk a Lukácsokban. And uh, Peter is at the very same place where he was in Luke chapter 5. Jézus pontosan tudta, hogy Pétert vissza kell vinni arra a helyre. Jesus knew that he has to take Peter back to that place. Ez az egyetlen követelmény a szolgálatban. And this is the only requirement in service. Nem az, hogy ki mennyit tud a Bibliából. Not that uh, how much we know uh, from, from the Bible. Az, hogy mennyire ismered Jézust a szívedben. But uh, how much you know Jesus in your heart. Péternek nem volt a helyes képe Jézusról. Jesus, uh, Peter didn't have uh, the right um, uh, picture. De Jézus visszavitte arra a helyre, ahol meglátta őt. But uh, Jesus took him back to the place where he saw És most nem vízen jár, hanem úszik. Beegyük Jézus fel és lapától, hogy kiérhessen a partra. And now he is not walking on water, but uh, rather swimming or yeah. És nézzétek meg, tovább olvasok a 9. versben. And in uh, verse 9. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Uh, then as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it and bread. Jesus said to them, Bring some of the fish which you have just caught. Amire kiért Péter, már ott sül a hal a parázson. By the time Peter gets uh, to the land, uh, the, uh, the fishes are already on Lehet, hogy még nem figyelt erre a de Ez a parázs kifejezés, ez kétszer fordul elő a Bibliában csak. Uh, this uh, expression, um, fire of course, uh, appears only two times in the Bible. A másik alkalom a János 18, a főpap udvara, ahol, ahol Péter elárulta az urat. Uh, the other time is in John chapter 18 at the court of the high priest where uh, Peter uh, denied Christ. Ahol Péter az ellenség tüzénél melegedett. Where Peter was um, warming himself uh, at the fire of the enemy. És Jézus most ezen a helyen, ezen a helyen az árulás helyén kinyúl Péter felé. And Jesus at the place of uh, denying him uh, uh, reaches out to Peter. 21-től olvasom a 14 11-től hát olvasom a 14-ig. Verses 11 uh, to 14. Simon Péter uh, beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár itt ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt kérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát ment vette a kenyeret és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Ez a hely, amit Jézus előkészített, ez a közösség helye volt. This place what Jesus has prepared was the place of fellowship. Jézus már étele várt a tanítványokat. Jesus was uh, waiting the disciples with food. És azt mondta, gyertek, egyetek. And he, he told them to come and eat. Többször olvasunk a János evangéliumában ilyet, hogy Jézus hívja egy közösségre az embereket. Many times we read in the Gospel of John that Jesus is calling a man to be in fellowship. Gyertek és lássátok meg. Come and see. Gyertek és igyatok. Come and drink. Jézus hívja az embereket közösségre. Jesus is uh, calling uh, man uh, to be. És érdekes, itt a tanítványoknak először ilyen fizikai szükségleteken keresztül szolgál. Gyertek és egyetek. Péter, gyere és egyél. Uh, here he uh, uh, serves them with uh, fulfilling their physical needs. De pont ez nyitja meg az ajtót arra, hogy lelki szükségleteket is megelégítsen. But this opens the door so he can satisfy spiritual needs. Ezt majd látjátok a fejezet második felében. You will see this in the second part of the chapter. Ugyanúgy, hogy Isten mannát és vizet adott az ő népének a pusztában. The same way uh, God uh, gave uh, the manna and water to his uh, people in the wilderness. Ugyanúgy ad most Péternek az ő pusztaságában. The same way he gives to Peter in his wilderness. Azt olvassuk, hogy 153 halat fogtak. We read that uh, they uh, caught uh, 153 fish. Mit jelent ez a 153-as szám? What does this uh, 153 mean? Sokan spekulálnak ezzel, én nem akarok ezekbe belemenni. Many people uh, speculate on this. I don't want to. Nem tudom miért mond 153, lehet 154 is jó lett volna. I don't know why exactly uh, this much. 154 would have been good as well. De rengeteg hal volt, az a lényeg, rengeteg. So the main thing is that uh, there were many fish. valószínűleg Péter még soha nem fogott ennyit. And probably Peter has uh, never caught uh, this much. De ezt mondta, emlékezzetek, azt mondta Péter Jézusnak, hogy én emberhalászra akarlak téged tenni. But remember that Jesus told to Peter that I want to make you a fisher. És nem sokkal később, pünköstkor Péter hálójában 3000 ember van. And a uh, little bit later, at the time of Pentecost, there is uh, 3,000 people uh, in Peter's net. Ugyanaz a titok az a nagy módszer, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Uh, the same secret and the method is the same, that we should be obedient to God. Jézus szolgált Péternek. Uh, Jesus was serving uh, Peter. És Péter már nem tudott visszamenni a régi foglalkozásához, hogy halász legyen. Ez nem működött, nem ment. And Peter couldn't go back to his old job to be a fisherman because it was not working. De Jézus visszavozza ugyanarra a helyre, amikor Péter alázatos Péter elfogadja Isten kegyelmét. But Jesus brings him back to the place where he is humble and he receives God's grace. Ez a hely teszi őt képessé, hogy kövesse Jézust mindenáron. This place uh, enables him to follow Jesus no matter what the, pr- the price is. Hogy beleszeressen Jézus szavába. So that he would fall in love uh, with Jesus' words. Engem Isten visszavitt már ilyen helyekre sokszor. God has uh, uh, taken me back to places like this before. De a bukott testem, amiben élek, az nem szeret ilyen helyeken járni. But my fallen uh, flesh uh, does not like to walk in places. Nem szeretünk ilyen megalázottnak lenni. We don't like to be uh, uh, humbled. Kijön a büszkeségünk bizony. Because then our pride shows. Sőt, néha azt gondolom, hogy miután eljutok az érettségnek egy adott fokára, sosem kell visszamennem ilyen helyre. Uh, Igen, azt gondolom. I think that uh, when I get to uh, uh, a certain level of um, maturity, I don't have to go back to these places. De pont ez a hely a legveszélyesebb. But this place is the most dangerous. Amikor azt gondoljuk, hogy nem kell már oda visszamennünk. When we think that we don't have to go back. Mert akkor Jézus nélkül is tudjuk csinálni because then we can do it without Jesus. Jézus nincs a hajóban. Jesus, Jesus is not in the boat. Üresek a hálók. And the nets are empty. Akkor jön az, amikor dörzsölni kell a hálót, és nincs halfogás. This is when we have to uh, wash the net, although we caught nothing. Sok mindent kell csinálni, hogy fenntartsuk a látszatot, hogy minden rendben működik. We have to do many things uh, to, in order to pretend that everything is going well. Én azt remélem, hogy soha nem kerülök arra a helyre, amikor Isten nem tud engem visszavinni oda. I think I never get to a place when where God cannot take me back. Nem kerülök arra a helyre, amikor úgy gondolom, hogy már nem kell megtérnem. I hope I will never get to the place where I think I don't have to repent. Én igazából semmit sem tudok tenni Jézus nélkül. I can do nothing without Jesus. De ő annyira erősnek mutatja magát az én életemben but he shows himself strong eh, in my life. Amiről múlt héten beszéltem nektek, hogy mit tett velünk Isten, Sárival meg velem. Uh, last week when I shared what God has done to uh, Shara and me. Az nem rólunk szól, ezt megtette volna Isten veletek is. That was not about us because God could have done it uh, with you. De Isten vissza tud vinni olyan helyre, amikor tényleg azt látjuk, hogy Uram, nélkül én semmit nem tudok csinálni vissza tud vinni egy olyan helyre, amikor azt látom, hogy nélküled semmit nem tudok csinálni. But he can take us to a place where we realize we can do nothing without him. Olyan embereknek mutatja ezt meg Isten, akik nem akarnak többek lenni, mint akik. He shows this to people who don't want to be more uh, what, from what they are. Nem akarnak valakivé válni. They don't want to become someone. Olyan embereket keres, akik bármit hajlandók megtenni but he looks for people who are willing to do anything. Ott voltak a halak, a bálna, a szamár. Uh, there were uh, the fish, uh, uh, the donkey, and the, the whale. The whale. Ha, hát ők nem gondolkodtak azon, hogy na most mit csináljunk. Megtették, amit Isten mondott. They were not thinking about what to do, but they did what God told them. Ha szereted Jézust, akkor megteszed azt, amit mond neked. If you love Jesus, then you do what he uh, tells you to Azt mondta a tanítványoknak, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. He told the disciples that if you love me, you keep my commandments. Élete végén Pétert keresztre feszítették fejjel lefelé. At the end of uh, Peter's life, he was crucified upside down. De tudjátok, ez Isten előtt ez csak egy pára volt. Elszállt Péter élete. But it was the, the life of Peter was only a uh, um, a waker uh, in the eyes of God. De amikor fenn volt Péter a mennyben, gondoljátok, hogy panaszkodott Istenek, hogy Uram, miért így kellett történnie? But do you think when uh, Peter was up in heaven with God, did he uh, complain? Péter hálás volt, hogy Uram, köszönöm, hogy használtál a te terveidhez. Peter was thankful that God used him to uh, his plans. Köszönöm, hogy legalább egy kis része lehetett abban nekem. Thank you that I could have a little part in that plan. Néha Isten csinál olyat, hogy visszavisz minket arra a helyre, amikor meg kell alázkodnunk előtte, amikor meg kell vallanunk, hogy Uram, nélküled én senki vagyok. God sometimes take, takes us back to the place where we have to uh, confess that without him we can do nothing and we nélküled have üres a háló, Uram. And without you my net is empty. Uram, én egy bűnös ember vagyok. And Lord, I am a sinful man. Azon a helyen meglátjuk, hogy milyenek vagyunk mi Isten szemével. At that place we see who we are with the eyes of God. Ez egy nagyon áldott hely. That place is a very blessed Ne állj ellen, amikor Isten erre <laughs> oda akar téged vinni. Don't uh, refuse uh, God when he wants to take you that place. Ez tesz képessé arra téged, hogy Isten használja. This, uh, this is Uh, enables you that, so that God can use you. Néha örülnék, hogyha engem Isten egy ilyen egyszerű állattá tenne, mint egy bálna. Hogy <laughs> nem is gondolkodok, csak teszem, amit ő mond. Sometimes I want God to make me a whale uh, who, who does not think, just act upon what God says. Néha annyira bonyolult áteszem a dolgokat. Sometimes I make things very complicated. De Jézus egyszerű dolgokat mond. But Jesus tells a uh, simple thing. Egyszerű dolgokat kér. And he asks simple things. Gyertek és egyetek velem. Come and uh, eat with me. Gyertek, igyatok. Come and drink. És utána azt mondja, hogy evez mélyebbre. Then he says to uh, go deeper. Vesd ki a hálódat a másik oldalra. Cast the net on the other side. Mondd el az evangéliumot annak a személynek. Tell the gospel to that person. Tölts velem most időt spend time with me now. Szabadulj meg ettől a bűntől előttem most. Uh, get rid of uh, that sin now. Nem mond bonyolult dolgokat Jézus. He doesn't tells us, tell us uh, uh, uh, difficult things. Nem tudom, hogy hozzá mit szól Isten. I don't know what uh, God speaks to you. Én nem ismerem a ti szíveiteket. I don't, I don't know your heart. Isten pontosan tudja, hogy mi zajlik bennetek but God exactly knows uh, uh, what's going on in you. És amikor szól hozzád, akkor azt mondja nekünk a zsidók levele, hogy ne keményítsük meg a szívünket. But when he speaks to us, uh, we should not harden our hearts. That's what Hebrews Mindannyiunkat tud használni Isten. God can use every one of us. Mindannyiunkat közösségre akar vonni. And he desires to draw us into fellowship. És hogyha erre azt gondolt, hogy jaj, tényleg a mellettem ülőt Isten közösségre akarja vonni, nem, téged akar. And when hearing this, you think that, oh, maybe the person next to me, uh, God wants to call, but not. No, He wants to call you. Téged. You. let Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for the example of uh, Peter. We have been uh, fishing without catching. ha nem voltál ott a hajóban velünk. You were not there in the boat with us. Vagy lehet, hogy pont ezen a helyen járunk most valamelyikünk is. But maybe we are at uh, this place now. Uram, kérjük, hogy vigyél minket vissza újra és újra arra a helyre, amikor um, a szívünk megvallja, hogy szükségünk van rád. We pray that, pray that uh, you would take us back to the place where uh, we confess that we need you. Amikor tisztában vagyunk a saját védkeinkkel when we uh, uh, see our uh, sins clearly. És amikor így oda tudjuk szállni magunkat teljesen neked. And when we can um, give ourselves uh, wholly or fully to you. Tegyél minket szerelmesé a Te igédbe, Uram. Make us uh, fall in love with your word. Hadd legyünk olyanok, akik nem hezitálnak az engedelmességgel, hanem megteszik, amit a Mesterük mond. Let uh, us be uh, Uh, people or men who do not hesitate on obeying you. És kérlek, Uram, taníts minket arra, hogy levegyük a szemünket magunkról. And Lord, uh, teach us so that we would uh, take off our eyes uh, from ourselves. És az életünk körülményeiről. And from the circumstances of our lives. És rá tudjunk nézni Jézus. And uh, we could look to you. Te vagy a hitünk szerzője és beteljesítője. We are uh, the finisher of our faith. Hmm. Te nevedben imádkozunk, Jézus. In your name we pray, Jesus. Amen. Amen. Isten áldjon titeket. God bless you. Hogyha szeretnétek imakérést uh, bedobni a ládába, az hátul találjátok. If you want, if you have prayer request, you can put it into the box. Hogyha szeret, szeretnétek imádkozni, akkor keddenként találkozunk 6 órától itt. if you want to pray, we meet on Tuesdays at 6 o'clock here. God bless you.